kažu, lažu Hoće narodu oči da zamažu A ljudi se nadaju, u stvari stradaju Dublje i dublje Svaki dan padaju, čeka se za hleb Svi gladuju, djeca nemaju Čemu da se raduju dok ljudi čekaju za benzin U redu, političari Samo govna jetu baš je njih briga za našu bedu Oni nam kažu sve će biti u redu Biće u redu Kažu nam oni, ali neko od gore Hoće da nas lomi za opstanak Više nemamo mogućnost Djeca naša nemaju budućnost Mislimo šta ćemo sutra da jedemo Jedni druge izbunjeno gledamo Ne može više niko da se snađe I ne može sebi spas da nađe Sjećamo se vremena kad bilo nam je slađe A danas živimo u doba svađe i dok ljudi svoje životne ušteđevine troše Ratni konfiteri voze mečku i Porsche I oblače se svi po posljednjoj modi Pa recite mi ljudi čemu to vodi Čemu to vodi i na što se svodi Jedno je sigurno, ne vodi slobodi Dok svuda u javnosti svađaju se stranke Našu su valutu preuzele marke Političari pričaju isto što i uče A ruka sada njihova u propast nas zvuče Jer zato je bolje da budem ja gangster Jer tada će svako da poštuje mene I zato ja volim što sam gangster Jer pošteno neće nikad na bolje da te krene A gangster brate biti to je najbolja stvar Jer i komunjarama prave dar mar Od gangstera se svi Klecaju drhte, nerviraju i znoje Zbog toga ja hoću i imat ću sve I zato na izborima reći ću ne Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, gledam socijaliste je klupe Jer neću da dozvolim i mene da kupe Da kupe, da prodaju po narod svoj I zato propast njihova, uspjeh je moj Jer oni sada svuda po zemlji ovoj haraju Narod svoj muče, lažu i varaju Varaju da su godina Bit će nama bolje, a ljudi su ostali bez snage, bez volje I bez svi gledaju belo Jer rukama svojim udaraju čelo I ulicama hodaju svi pobrute glave ko je puti vlasti, čuči i zabrave Zato brate neću njima da se predam To budu ide, ja nikome ne dam Jer ja sam davno izabro sudarčicu svoju ko je za komunjere, nek davi se u znoju Nek davi se u znoju, dok recep ne odrada Jer tako je izneso i nek se jebe sada